martxoak lehenbiziko eguna du gaurko honetan ostirala da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irratiaren albiste emankizuna. Ezkuntzari buruz, hitz egite, e, zera, izketan hasiko dugu gaurko albistegia, bihar larun batarekin, legearen aurkako manifestazio antolatu dute iruñan eta mendialdeko hainbat eragilek bat egin dute deialdiarekin. Lomze ezkuntza legearen aurkako manifestazioan deitu dute, ela, la, beste, ilas, ikasle abertzaleak eta sortzen ikas batuaz eragilek. Itzordua bihar izanen da, larun batarekin, arratsaldeko bost erdietatik aurrera, iruñeko autobus gel geltokitik abiatuta. Berriozarko hainbat lagun urbilduko dira martxa horretara seguruenik eta gaur jakin dugunez mendialdea guraso elkarteak ere deialdia egin du protesta ekintzan parte hartzeko. Diotenez Bert ministroak inposatu nahi duen proiektua delako euskararen kontrakoa parte hartzerik gabekoa eta privatizazioa bultzatzen duena. Eskaba mendiari buruzko itxaldiekin jarraituko dugu, atzo Carlos Ochoaren txanda izan zen. herria ezkabari begira jardunaldiek aurrera egin zuten eh, atzo, Carlos Ochoa memoriaren autobusa kolektiboko kidearen eskutik. Ochoak itzaldia eskaini zuen hogei bat lagunen aurrean eta mendian eragiteko instituzioek azken urteetan aurkeztutako proiektuen inguruan hitz egin zuen. Mendiaren kontserbazioa eta helburu turistiko edo ekonomikoetarako erabiltzea batera, batera atera ezinak direla nabarmendu zuen otxoak egun Nafarroako gobernuaren zein eh, Iruñerriko mankomunitatearen proiektuak geldirik daude egoera ekonomikoa dela medio, baina proiektu turistiko hori edozein unetan berri eskura daitekela ohartarazi zuen adituak. Horregatik herritarrek bat egiteko eta alternativak planteatzeko duten beharra berretsi zuen entzun dezagun Carlos Ochoa. Este pesis de escaba, yo creo que viene por, por omisión precisamente, viene a reforzar este intento de ocultación de lo que, de lo que ha pasado. ¿no? Quieren valorizar el fuerte exclusivamente por el diseño arquitectónico, por lo que supone de construcción militar. ¿no? Como mucho probablemente colocarían una placa en la, lo más escondida posible en la que indicarían y esto fue también prisión, pero todo eso tapado con lo que es, fue como eh, edificio militar, con los restaurantes, teleféricos y con todo lo que quieran hacer. Ziklo honetako azken hitzaldia gaur eskainiko du Iñaki Sagredo historialariak Arriatsaleko 7 herdietatik aurrera kulturgunean eta bihar Ezkabako naturan eta historian oinarritutako ibilaldia antolatu dute Eusko Ikaskuntzak Berriozarko udalak eta Iruñerriko mintzakide egitasmoak Andoni Ropero biologoaren eta Emilio Majuelo historialariaren eskutik ekimen hau euskaraz eginenda goizeko 10 aurrera lantze luze frontoitik abiatuta. Eta kultur itzorduekin jarraituz, gaur bertan, emarrok ekimena eginen dute musika eskolan. Emakumen eh, askatasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko, emarrok iragana oraina eta geroa izeneko erakusketa ikusgai eh, paratuko dute, martxoaren eh, batetik amabostera, beraz gaurtik aurrera, martxoaren amabostera bitartean. Ostiral honetan, gaur arriatxaleko sei terdietatik aurrera, erakusketaren inaugurazioa eginen da, dokumental baten proiektzioa eta baita zuzeneko musika emanaldia ere berriozarko entzunaretoan izanen da hori guztia. Hauek dira taula gainera igoko diren artistak. Rekoberi taldea, Gaurez taldeko Jule Goñi eta Idoia Arraiza, Depertur taldeko Edurne Errea Ainara Villanuevarekin batera, eta Afu taldeko Oiana Fernandez, Mikel Laskoz eta Irati lautrea. Azken uhar bat, maiatzaren emezortzian herrira, herrira mugimenduak elkartasun azoka eginen du eta horretarako material bilketa abiatu dute egun hontan. Alaxe da, e, ostegunero zazpietatik sortzietara orotariko materiala jasoko dute zuloalai elkartean, besteak beste, liburuak, arropa, oinetakoak, sukaldeko tresnak, poltsak eta abar luze bat. Eta segituan, gure kiosko digitala zabalduko dugu, eh, berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa, eta zera dio berria egunkariaren edizio digitalak sindikatuek hogeita mabost lanorduko astea amaitutzat eman dute lanaldia luzatuko dietelako funtzionarioei. Badira, beste lerroburu batzuk ere, berrogeita zazpi urteko gizon batilda argedasen errepide istripuan. Eta manifestazio baten eh, berri ematen digute, sakana itxita lerroburu horrekin eh, labur biltzen dute, baita argazki nagusierekin ere, lau biztanletik bat lanik gabe dago sakana eta langabezia tasa handienetakoa duen eskualdea da, eta horren eh, inguruan, eta azken egunean izandako egunetan izan izandako greba dela eta ba erreportajea egin du Berria egunkariak. Diario de Noticiasekin jarraituko dugu orain Bartzinak eta Katalanek banak eta estenifikatu dute akordio batera iristeko presioen artean. Bestelako titularrien artean eh, berrian irakurri dugun eh, beste bat eh, ba, ikus dezakegu ere diario de notiziasen. Berrogeita zazpi urteko gizon bat zendu da arge da bere autoa ubide batera erori ostean. Eta ezkuntza kontuak 0 urte urte bitarteko aurre matrikulazio kanpaina hasia da eskoletako ratioen igoera artean. Eta diario de notiziasek elkarrizketa egin dio Jose Miguel Lera berari, nor da Jose Miguel Lera, bada Nafarroako ospitale guneko e, eh, zirugia edo ebakuntza nagusi oia izan ere, ba, osasun eh, sistemari, Nafarroako osasun bideari egindako kritiken ostean, kargutik bota baitu Marta Bera kontxellariak. Zera dio, Jose Miguel Lerak eh, dugun e, sentsazioa da, osasun publikoa hildadin itxoiten ari direla. garan ere, eguneko titularrak eh, ez dira oso ezberdinak, tira, e, titularrak bai gaiak dira oso ezberdinak eh, ez direnak, berrogeita zazpi urteko gizon bat zendu da argedasen trafiko istripu mm, batean. Eta UPN-eren baitan duten liskarriari buruz ere mintzo da gara egunkaria. Katalan ez da autaga gaizoil gisa aurkezten, baizik eta talde berri baten lider gisa. Horixe da lerro buru nagusieta horietako bat gara egunkarian eta ba oraintza aipatu dugun beste kontu bat UPN kargutik eh, bota du e, Nafarroako ospitale guneko zirugia jefea, zirugia nagusia ba, e, mediku zirujano nahiko ez dagoela salatu ostean. Eta bukatzeko azken buru bat Nafar Parlamentuak ebatzi du Elizak kontribuzioa ordaindu beharko duela kulturik gabeko eraikinengatik. gatik. Eta diario de Navarran kultua dute izpide beren eh, lerroburu nagusian Eliz eh, Usaina beraz eh, diario de Navarraren lerroburuetan Benedikto amasei garrena papa emeritoa da dagoeneko izan ere atzo utzi zuen kargua e, Benedikto Amasei garrenak, emendik aurrera, Josef Ratzinger izanen da berriz ere. Eta bestelako kontuen artean, badagoeneko irakurri ditugun, beste lerroburu batzuk, e, auto gidari bat zendu da, bere autoa ubide batean erori ostean, arge da zen. Eta azken eh, kontu bat, eguraldiari dagokionez ostiralonetan euria egin lezake, baina asteburuan e, eguraldi politarekin datorkigu. Eta diario de Navarrak eh, eguraldia aipatzen duenez, guk ere eguraldia aipatuko dugu datozen minutuetan. bost graduko temperatura dugu berrio zarrien eta ba, temperatura hortxe mantenduko da egun osoan zehar lauz pa bosten graduren bueltan ibiliko baitira termometroak. Zeruei dagokionez kionez estalita izanen dira egun osoan zehar mm, euri arriskua aipatzen zuen diario den abarriak guk geure iragarpenetan ez dugu alakorik ikusten baina zeruak lainotuta egonen direla bai e, dena den datozen egunetarako eguraldi polita iragartzen dute. Thank Tira ba, hause izan da, dena gaurko albistegiari dagokionez. Informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música